Uč mali, iđe to tebi, slušaj! Oglasna ploča. 23 sata 37 minuta oglasna ploča samo za vas drage studentice i dragi studenti imamo dva posla i dva stana nadamo se da će ove satnice biti dovoljno dobre za vas a gajbice također dovoljno udobne da preživite ovu zimu Poslovi Prvi poslodavac eh, Hamax DOO traži dva studenta ili dvije studentice prigodna prodaja na korzu. Radi se o prodaji gift proizvoda na štandu, odnosno rad na kasi. Mjesto rada je rijeka, odnosno korzo, putni trošak naravno nije plaćen, a radili biste od 1.12., dakle to je ovo adventskog doba, do 7.1. Eh, u novoj godini. Radno vrijeme je od 8 pa do 14.30 ili druga smjena od 14.30 do 21.30. Eh, cijena redovitog sata je 20 i dvije kune. Ako radite nedjeljom ona se povećava na 26 e, te blagdanom na 26 kuna. Od vas se traži da ste komunikativni i skloni timskome e, radu, a ostale napomene kaže redovan, e, redovni student sa vlastitim studentskim ugovorom. Ako ste zainteresirani, to je evo novi oglas izašao, zovete gospođu Jasmiku Hođić Smajla na broj 098 930 78 2, 3. Poslovi! Kaufland eh, traži 20 eh, studenata ili studentica rad na blagajni u Rijeci. Putni trošak nije plaćen, trebali biste početi što prije, ako može čak i od sutra, <laughs> ako se možete tako brzo javiti i radili biste do 31.12. E, da, datum početka rada kaže treba, treba nam odmah, radili biste od 7 do 22, odnosno u dvije ili tri smjene. Cijena redovitog sata je 25 kuna, što je solidna satnica, nedeljom se ona povećava na 33 kune, također i blagdanom, a noćni rad 32 kune. Smještaj i topli obrok nije osiguran, od vas se traži samo da ste ljubazni, a ostale napomene i uvjete Kaufland nema. Ako ste zainteresirani, zovete na kućni e, fiksni telefon 648 879. Stanovi! Traži se cimerica ili cimer u jednoetažnom stanu na Turniću. Adresa je Antuna Barca 6a. E, kaže, student sam pa bi bilo zgodno da si i ti student ili studentica. Stan se sastoji od ulaznog prostora, dvije spavače sobe, kuhinje sa blagovaonicom, kupaone, špajze i male terase. Sjajno. Grijanje je na struju, odnosno koristi se, kaže, termoakumulacijska peć. E, stan je opremljen prema fotografijama. Fotografije možete vidjeti na e, Facebooku, na stranici ono gdje su studentski stanovi, iznajmljivanje stanova u Rijeci, ali se po potrebi možemo dogovoriti i oko nekakvih promjena, kaže ovaj simpatičan simpatični oglas. Cijena najma je 1000 kuna mjesečno te polovica režija. Za više informacija e, pustio je broj mobitela 095 533 3080. Stanovi! Imamo još jedan stan, odnosno sobicu na Brajdi kod Male place. Cijena je 1000 kuna, režije su uključene u cijenu. Ima internet, flat, ima <laughs> čak i grijanje, <laughs> kaže oglas, i struju. <laughs> Eto, da možete se i grijati po zimi, a imat ćete čak i svjetlo, vodu itd. I računi se uredno plaćaju. Iza 18 sati svakim danom možete nazvati gospodina, a polog je 5 500 kuna koji se vraća ako se dogovor između njega i najmoprimca ispoštuje. E, sve informacije, kao što sam rekla, iza 18 sati svakim danom na broj 098 491 897. To je bila oglasna ploča Radio Sove. Ako slučajno ste zainteresirani za bilo, od, e, bilo kojih oglasa što sam ja sada pročitala, a niste uspjeli e, zapamtiti ili zapisati broj ili sam ja bila prebrza, slobodno nam se javite na naš e, dobro znani broj 0916210777 ili najlakše na Facebook stranicu Radio Sova u inbox pa ćemo mi rado ponoviti sve brojeve. Ostanite s nama, malo sviramo. poslovi, stipendije. Muč mali, ne to tebi, slušaj. Oglasna ploča.